www.pautak.com Soba put vjernika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovidjana. ضج سبع من أراضي أمتي سارت له كريمي كوتن بيرنيكا فارسا عفى القعود منعما نعما حياته فتقدما U istinu je ova vjera lahka, pa kogod ide protiv njene prirode i preteruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre volje. www.outlook.com Soba Put Vjernika Soba namenjena svima onima koji su potrazi za ono čega ne ima na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. اسمع مقالي واقتسم أحزاني za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. خطاب حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا أيها Gostovanje uživo. širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umre danas usliče. Kaže, pa sa kojim imanom ili pravom, dakle ovdje se spominje imanom, od, zar ima taj čovjek imana u tom smislu da negira, dakle on i oni njemu slični, da negira da Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio svome poslaniku da zna nešto od onog što će medicina ili nauka tek daleko kasnije saznati i shvatiti i otkriti, jel tako? Kako može to da negira la haule vela kuvvete illa billah? فقال الأوزان والتبيان يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني نائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنيا دنياه لم يرى Dakle, neko će od naučnika doći da se da zbija šale na račun muslimana. Pa će reći, znate što rade ovi muslimani? Kad upadne muha u sok, on je zagnjuri prvo prstom, a onda je izvali i baci. I kaže, to je hadis Allahovog poslanika. Svatate, kada to kafir radi, kafir se smijava i ono što je uh, bitnije i važnije od ovoga. Svatate, ali čovjek koji se pripisuje islamu, ovaj hadis, odnosno njegov govor protiv ovog hadisa ili ovog šerijetskog propisa je dokaz njegovog kufra ili njegov, dokaz njegovog nifaka. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والصحب يجمعين Večera si Salahom te barek tela dozvolom 11. ders, dakle iz naših predavanja iz fikha, e, odnosno hadisi Bulugul Merama, došli smo večeras do 11. hadisa. tako? Nam. <clears throat> Kaže Hafiz Rahimahullahu ta'ala, e, prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa wasallam uhilat lana mejtetani wa daman fa emma mejtetani fal džaradu wal hutu wa emma daman fal kebidu wa tihal rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa wasallam halal su nam dvije strvine, odnosno dvije vrste strvina, dvije mrtve životinje, u edeman i dvije vrste krvi. A? Halal su nam dozvoljeno, do, do, dozvoljeno sam te dvije dakle vrste strvine i te dvije vrste krvi. A, fa emel mejtetan što se tiče te dvije vrste strvina, dakle strvina je životinja koja umra, umre sama, dakle strvina je svaka ona životinja koja izgubi dakle život mimo šerijetskog klanja. Dakle, sve ono što nije šerijetski zaklano, zove se strvinom. Bez obzira da li se, dakle, strmoglavila sa neke planine ili se udavila u vodi, ili je neko, šta ti ja znam, ubio nekim oružjem i tako dalje i tako dalje. Sve ono što nije zaklato šerijet, na šerijetski način, šerijetskim propisima, zove se strvina. Svatate ovo, bare kalahu, fikum. Čak i ono, onaj koji, dakle, zakolje nožem životinju, a, vanštinski izgleda ispravno, međutim on je mušrik ili kafir, također se ta vrsta životinje zove šta? Strvina. Elmuhim, dakle dozvoljene su dvije vrste životinje koja sama umre, a, a, a to su elđaradu elhud, skakavac i riba. A, a što se tiče dvije vrste krvi koje su dozvoljene, jesu elkebidu vettihal. Elkebidu vettihal jesu, jesu, dakle direktno prevedeno, slezena i jetra. Dakle, te dvije vrste krvi. Slezena i jetra. I kada stvarno čovjek pogleda slezenu i, i jetru, ne možeš da ubrojiš pa da kažeš to je meso, jer nije meso. Već je u stvarnosti uzgrušana krv. Supanala ova dva, ova dva organa. E, tajp. Što se tiše ovog hadisa, Hafiz im Hadjar je ovdje napisao Hrđahu Ahmed u Ebnu Mađe. Dakle, ovaj hadis eh, bilježe Ahmed i Ibn Mađe u Fihi Daaf i u njemu ima slabosti. I u njemu ima slabosti. Međutim, ispravno je da je ovaj hadis sahih merfu'an. A? Jer kada neko od ashaba kaže dozvoljeno nam je ili zabranjeno nam je, dakle, ashab direktno prenosi od Allahovog poslanika. Jer ovaj hadis ima šta? Ima više, ima više rivajeta. Jer tako, barek Allahu, fikum. Uglavnom, svim, sa svim ovim rivajetima, dakle ovaj hadis dobija stepen merfua, iako je meukuf, a, u osnovi, dobija, kao što kaže Hafiz ibn Hajar, rahim Allah tala, eh, hije fi hukmil merfua, ova predaja je na, na stepenu merfua, dakle, ashab prenosi od Allahovog poslanika, a, eh, li enne kaule sahabi uhille lena keda wa keda wa hurime alejna keda wa keda dakle kada, asha, kada ashab kaže dozvoljeno nam je to i to ili zabranjeno nam je to i to isto kao da je rekao Allahov poslanik nam je naredio ili Allahov poslanik nam je zabranio svatate ovo barek Allah fikum dakle ovaj hadis i također šeha Albani u svojoj silci sahiha a, bježi dakle ispominje ovaj hadis kao, kao vjerodostojan i ispravan svatate ovo barek Allah fikum nam taj Dakle, rekli smo da ove riječi u arapskom jeziku njihovo značaje ne moramo spominjati. Uglavnom što se tiče ovog jednog organa, kebit. Kebit se također prevodi u naš, našem jeziku kao džigerica, je tako? Ha? E, la haule vela kuvete ila bila. Kaže, to je organ na desnoj strani stomaka. Organ koji je na desnoj strani stomaka. A tihal, što rekao smo da je tihal, jetra. Ha? E, on je na, li, na lijevo, je tako, na lijevoj strani stomaka i dakle vazifa ili kako se kaže to, njegov posao, posao dakle tog organa jeste da proizvodi krv. A? U njemu se proizvodi krv, a to je jetra, je tako? Barakallahu fikum. Almuhim, dakle ove dvije vrste organa su u osnovi kada čovjek pogleda krv i nisu meso. Zgrušana krv. Jer tako barakallahu fikum. Ali su šta? Ali su halal kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Šta možemo da izvučemo iz ovog hadisa? Prva stvar, tahrimu dami al-masfuh, da je krv, dakle krv kada se krava zakolje, ona krv što poteče, ona je haram. I to svatam iz ovog hadisa. Svatate? Svako ko uključi svoj razum, Allah mu je dao fikha, dakle, dao mu je, dakle, dozvolio mu je da, da, da, da svata šerijetske tekstove iz ovog hadisa, u kojem se uopšte ne spominje krv životinje, a, može da shvati da je ta krv haram. Je tako? To ćemo inša Allah pojasniti. Uh, e, ahdan min ibahati demeini al madkurein fil hadith. Zašto? Zašto? Zato što, su, zato što je Allah posljedno sveme spomenuo ovdje dvije vrste krvi koje su dozvoljene. Dakle, kada ti Allah posljedno sveme kaže dozvoljavaju vam se dvije vrste krvi. A? To znači da su sve ostale vrste krvi haram. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Dakle, to je fik, alhamdulillahi, rabbil alemin. Nam. Dakle, kada Allahov poslanik ohalali ili spomene da je halal jedan dio nečega, to je dokaz ili ukazuje da je ostatak toga haram. Svatate. Barakallahu fikum. Dakle, ovo važi naš zašta i za krv i za strvinu. Allahov poslanik sam kaže, od strvine su dozvoljene dvije stvari. Skakavac i riba. Znači, kada skakavac umre prirodnom smrću ili se udavi u vodi ili crkne od hladnoće a? on je halal što ukazuje da sve ostale vrste srvene da su da su haram shvatate ovo barek Allahu fikum druga stvar koju možemo ovdje razumjeti jeste tahrimul mejta da je strvina haram u svakom u svim, svakom njenom obliku i za to postoji i drugih a, e, dokaza iz Kurana i Sunneta. Na? Hurimet alaikumul mejtetu vedemu velahmul hinzir. Dakle, šta rekao smo? Strvina je svaka ona životinja koja je izgubila život ili koja je umrla mimo šerijetskog klanja. Svatate ovo, barek Allahu, fikum nam. Treća stvar, da su, dakle, ova dva organa koja sam spomenuli, dakle, jetra i e, slezena, da su halal i da su čiste. Četvrta stvar, da je skakavac i da su riba također čisti i halal. Nam. Tajp, dakle ovo smo Alhamdulillahi rabbil alemin shvatili Tajp Zatim kaže ovdje šejh Subhanallah Kaže što se tiče mrtvog skakavca a, To je svaki onaj skakavac Koji umre mimo Ulaganja, dakle truda Insana, čovjeka Naprimjer uzmeš nož i zakolješ skakavca Svatate ovo barek Allah fikum Naprimjer Dakle, ako on umre sam od sebe, dakle, iz razloga koje smo spomenuli. Međutim, on ovdje spominje jednu, jednu, uh, jedan primjer, pa kaže, ako skakavac umre od otrova, dakle, imaju, dakle, u, u afričkim zemljama imaju posebne, posebni otrovi za ubijanje skakavaca, jer skakavci su i takako velike štetočine, jel da, posebno ova vrsta skakavaca koja živi u Africi i E, na arapskom polostrvu, dakle ona kada dođe neku plantažu, čitavu uništi. Sve pojede što je zeleno. Sve. Pa i oni ubija, ubijaju određenim otrovima. Ako bude skakavac ubijen sa tim otrovom, a, na način da taj otrov ostane u njemu, onda bez imalo sumnje haram, dakle, da se jede taj skakavac. Svatate ovo barekalofikom. Zašto? Zato jer je u njemu otrov i on škodi, škodi insanu. Međutim, mimo toga, Rekao smo svaki skakavac, odnosno oni, ona vrsta skakavca je dozvoljena da se jede bez imalo, bez imalo sumnje. Nam. E, isto to važi zašta i za ribu. Isto to važi i za ribu. Kada čovjek, dakle, nađe ribu mrtvu u vodi, dakle, ili je ili su je valovi odbacili o, o stijeni, o, o liticama, pa je umrla na taj način, ili je izvađena iz vode, pa je crkla bez, bez vode, tako, svatate. Ili si je ti tokom pulovo šta ti ja znam udavio rukom i tako dalje i tako dalje ili kada se izvadio mrežu našao si i sve mrtve na mreži i to je u većini slučajeva tako a? A, dakle sve te vrste sve te vrste riba su dozvoljene i halal za jelo osim također ovo dakle šejh ovdje spominje dakle tu vrstu riba koja je a, koje su dakle uginule zbog otrova u određenoj vodi bez obzira da li se radi o moru ili jezeru ili a, ili rijekama dakle kada dođe neka neki, neka hemijska materija iz određenih fabrika i tako dalje i tako dalje pa to bude sebe crkavanja riba a onda nije dozvoljeno pojesti ribu zašto zato jer ona škodi škodi zdravlju svatate jer je u njoj otrov dakle ovo je alhamdulillah rabbil alamin jasno nam taj <clears throat> Uglavnom kaže enahu idha uđidit mejta bi ejji vasila min vasailil maut fahije halalun tahirun. Uh, dakle, ovdje se radi kada se nađu dakle, ove dvije životinje, a, mrtve, one su dozvoljeno, halal su da se jedu i čiste su, bez obzira na koji način su, uginule. Svatate ovo, bare kalahu fiku. Nema nikakve veze, Habib. Nema, ti kada, izvar, kad, kad baciš... Kada nađu mrtve? kada nađeš mrtvu, bez imalo sumnje dozvane da se jede, osim ako ne ukazuje, a, ako ne ukazuje, dakle, vanštinske znakove da je riba otrovna. Svatate, jer mi znamo da, jer mi znamo da riba a, e, ne može dugo da ostane, a da ne promijeni, dakle, da ne promijeni svoj miris i svoj ukus i onda ona postaje štetna za tebe. Svatate. A? Svatate ovo, barek Allahofiku. E, alhamdulillahi, rabbi lalemin. Peta stvar, الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس قليلا كان الماء أو كثيرا peta stvar je također dokaz, dakle dokaz, odnosno ovaj hadis je dokaz i za ovo što ćemo sad spomenuti inša Allah, a to je da riba ili skakavac kada se udave u vodi, dakle upadnu u vodu i na taj način umru, da ta voda neće da se isprlja zbog toga, svatate. Jer su ovo dvije čiste stvari, svatate bare kalaufikum. I kada neka čista stvar, čista životinja upadne u vodu, ona ne, ne prlja tu vodu, dakle voda ostaje čista, svatate ovo bare kalaufikum. Međutim, ako neka životinja koja je neđis poput miša ili mačke, mrtve recimo, dobro pas je bez obzira bio živ ili bio mrtav kada upadne vodu on je isprlja svatate ali govorimo o nečemu što je dobro najbolji primjer su je, jeste mačka jer je mačka vanštinski čista međutim onda kada umre postaje neđis svatate ovo barek Allahu fikum ona dakle kada upadne u vodu e, onda, je, onda je šta onda je voda šta prljava la haule vela kuvete ila billah Dakle, to je to što se tiče 11. hadisa. 12. hadis od Ebi Hureyre radijallahu anhu kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, iza vaka'at dubabu fi šerabi ahadikum fal jagmishu. Uh, kada, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, kada upadne muha u piće nekog od vas, neka je zagnjuri cijelu u vodu. Dakle, u, to, u taj napitak. Dakle, čaša vode ili čaša soka ili bilo nečega. I upadne muha i vrti se gore po površini. Fel jagmishu, neka je cijelu zagnjuri unutra. Dakle, a zagnjure svu u vodu neka neka potone dole thumma alien li lienzihu a onda neka je izvadi neka je baci neka je otkloni fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaan jer je u istinu u jednom od dakle dva krila u jednom od krila muhe a, otrov ne bolest a, da'an je bolest a u drugom krilu je lijek. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Ahređahu al-Buhari. Dakle, ova hadis bilježi Buhari u Abu Dawud u Ezade. Međutim, Abu Dawud ima još dodatak. Fa innehu jettahi biđenahihi ledhi fihi edda. Jer se ona uistinu brani ili štiti sa onim krilom u kojoj je, u kojoj je bolest. Dakle, sa tim krilom u kojoj je bolest, se ona štiti. Svatate, barek Allahu, fikum, nam. Dakle, što se tiče ovog hadisa, koja je njegova ocena? Ovaj hadis je sahih, jel ga, jel ga dakle, bileži imam el Buhari. I o tome nećemo, inša Allahu tela, govoriti. A što se tiče zijade od Ebu Davuda, ovaj dodatak, jeste on je hasen, kao što kaže šeheh. Taj prva stvar koju možemo izvući iz ovog hadisa, barek Allahu fikum, slušajte dobro, jeste taharetu dubabi fi hali hajatihi u omemati da je muha čista bez obzira bila živa ili mrtva. Druga stvar, ennehu la yanjis uh, eh, la yanjus ma ma waqa fihi min sa'il aw jamid ida se neće uprljati ono u što je muha upala bez obzira da li bila tečno u tečnom stanju ili bilo u u čvrstom stanju. Ja tako barekallahu fikum. Uh, druga stvar jeste istihbab gamsihi kullihi uh, fima waka fihi min asail istihbab je dakle pohvaljeno je a sunnet je da muhu zagnjuriš cijelu kada upadne u tečnost koju piješ u vodu ili sok ili na, pohvaljeno je da je šta da je zagnjuriš cijelu unutra a onda da izvadiš da je baciš sata teba bare kruto musanara tala nam thumma naz'ihi wa ikhraji a nakon toga da se izvuče odnosno da se izvadi iz iz tečnosti iz napitka i onda da se baci wal intifahu bima waqa fihi fa huwa baqin ala taharatihi wa maliyatihi jer dakle tečnost u koju je upala muha ona je ostala čista i ostala je vrijedna dakle ima ljudi to će kasnije ovdje šejh spomenut dakle bez obzira u kojem se vremenu radilo i u kojem se mestu radilo taj napitak kojeg piješ on nije izgubio svoju vrijednost padanjem muhe u njega. I ako je to razlog da ti uzmeš da prospeš taj svog ili tu vodu, dakle to nije razlog. Svatate, već je to stvar koja nije izgubila dakle svoju čistoću, niti je izgubila svoju svoju vrijednost i to ne treba da se radi nam. Zatim kaže wa in kana ma waqa fihi jamidan alqahu wa ma hawlahu. Ako se ako upadne u nešto što je uh, što je u tvrdom stanju od hrane onda neka je baci ili neka, i, i neka baci ono što je oko nje. Hmm? Dakle, ono malo što je oko, oko nje. Jel tako, barek Allahu fikum? A, li ademi surjani madaratihi fi bakijeti ajzail džamid. Da se ne bi, dakle, ta bolest ili šteta od nje prenijela na ostatak, na ostatak ostale hrane. Jer smo vam rekli, radi se o tečnosti i kada upadne jedno krilo, mora da upadne i drugo. Svatate. Međutim, o, o, o tvrdoj materiji, a, Dakle, na primjer, nije, dakle, nema isti propis kao šta? Kao tečnost, barka laufikum. Nam. Treća stvar koju možemo izvući iz ovog hadisa jeste da je u jednom krilu, dakle, muhe, bolest. A da je u, drugu, u drugom krilu lijek. I da vaka fi šarab rafa al dženahe ledi fihi šifa. I dakle, kada muha upadne u napitak, ona izvuče, dakle, krilo ili podigne krilo van tečnosti, ona, ono, dakle, krilo u kojoj se nalazi šta? U kojoj se nalazi lijek, njega stalno, dakle, izbaci vani, subhanallah. Nam. وغمس في الشراب الجناح آه الذي فيه داء ليحافظ على السلاح الذي آه أودعه الله بجناحه من العتب Dakle, i ona stalno zagnjuri ono krilo koje je bolest, kako bi se, dakle, jer je to jedna vrsta njenog oružja, a? jer je to jedna vrsta oružja kako bi se dakle sačuvala, a kasnije će onim krilom u kojoj je zdravlje nadoknaditi ono što je dakle doživela od musibeta barek Allahu fi <laughs> barek Allahu fi jazak Allahu hajra <laughs> nam pa jebka zahiratan lehu fi hayatihi inda hajatin ilaiha i dakle ta, to krilo u koje je u koje je lijek biće joj pomoć a i podrška dakle u životu ako bude imala potrebu za tim. Nam. فكان من حكمة الله تعالى أن أمر أن يغمس جناحه الذي فيه شفاء حتى يقابل داؤه بدوائه I od Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti je to da je naredio Allah te barek ta'ala da se zagnjuri i ovo drugo krilo muhe kako bi izjednačio čovjek, odnosno suzbio bolest a? onog jednog krila sa lijekom koji se nalazi u drugom krilu muhe. Svatate ovo. I uvijeste novo mudrost. I ovdje šejh namerno, namerno kaže emere. A? Allah je naredio. Svatate ovo. A? Jer ono što ti Allah, Allahov poslanik naredi, kao da ti je naredio Allah te bareke, vetala i u to nema nimalo sumnje. Jakunu mudaden lehu vetezulu madaretehu i ono će dakle biti suprotno, dakle kako se kaže to, dakle protu otrov ili tako je tako a proto otrov i ono će ga jel ono će ga otkloniti ili će ga e, kako se kaže to suzbiti barek Allahu fikum nam zatim kaže fa emma irakatuhu fa fiha ida'atu mali wa ifsad a što se tiče da prospeš dakle to piće u tome je dakle fesad dakle šteta naravno i dakle nered zašto to radiš zašto prosipaš sok ako znamo da ova stvar, ako dakle postupiš ovako kako je sunet Allahovog poslanika, to apsolutno nije naškodilo ništa tom tom napitku. Wa shara laysa bi asri min al-usur aw shu'ab min ash-shu'ub, kaže jer šerijat nije vreme, dakle određeno vreme u vremenima niti je narod od naroda, ovo je namjerno on spomenuo, jer ima naroda, kada mu kažeš ovaj hadis, on, a ovo bila, ne može da, da veruje. Allah poslanik se nam je rekao, imam el Buhari prenosi, dakle, vjerodostojnog hadisa, u, u, nema nimalo sumnje, tvoje znači da, da, da postupiš po sunetu Allahovog poslanika, Allah u levela kuvete, ila billah, nam, subhanallah, fe kad jekune, Uh, li hada šarabi kimetuhu el kebira fi zemenin min el ezman jer to piće koje si dakle ti prosuo u određenom vremenu to piće imajte kako veliku vrijednost ili u određenom mjestu ili određenom narodu. Dakle, čašu vode koju si prosao zbog muhe, subhanala, za tu čašu vode Afrikanci subhanala, pa ne dao bi sve što ima subhanala, za tu čašu hladne vode ili tog napitka kojeg ti si sad prosao zbog, bez razloga. Svata to obareka la figu. La haule vera kvete ila bila. Nam. Četvrta stvar, a, dakle, u ovom hadisu je dokaz današnjeg, dakle, kako se kaže ova nauka, nauka, je tako, a? Dakle, za ovu današnju nauku. I da je to Islam otkrio, odnosno da je Allah te barek dala vjernike, dakle, vjernicima objavio ovo, kada kafir ovome nisu imali pojma. Svatate ovo, la haule vela kuvete, illa billah. Nam. Subhanallah. Pa kaže, fa kad jae ilmu l-hadith bi uh, mubtekirati vel iktišafat, فأثبتت وجود حقيقة علمية في وجود داء دار في أحد Eh, dženahej, dženahej dubab. Dakle, današnja e, nauka je sa svojim, dakle, kako se kaže to, mašinama za povećavanje, instrumentima i tako dalje, dokazala i utvrdila, dakle, istinitost da u jednom od, od eh, krila muhe, da je u jednom šta? Šteta. A da je u drugome, a da je u drugome korist. Walillahi fi šerehi asrar a, a kod Allaha subhanahu wa ta'ala su tajne njegovog šarijata. Svatate? Dakle, kod Allaha su sve tajne i on zna kada nešto objavi svojim robovima zašto je to tako. Svatate? Kod njega su sve tajne la haule vela kuete ila bila. Eta stvar kaže kasel ulema ala taharati dubabi kulli ma lejse lehu nefsun sa iletun uh, eh, minel hašarat. Dakle, ulema je dakle kijasom, analogijom dala isti propis, dakle, propis muhe svakoj drugoj životinji koja je, dakle, svakim drugim insektima čija krv ne teče. Svatate, razlika je između one životinje koja je krv teče i onoj koje ne teče. Jer neko će reći, muha nema krv. Međutim, istina je da, dakle, muhu kada ubiješ, ostane crvena fleka. A? Međutim, ovdje se radi o životinju kojoj ne teče krv. Da li može muhi, kada je posreće da se prospe krv? A? Ne može. Svatate ovo barek Allahu fikum. Dakle, svaka ona kojoj ne može da se prospe krv. Ne može, ne teče joj krv. Svatate ovo barek Allahu fikum. A posebno životinje koje nemaju nikako, nikako krvi. Svatate ovo barek Allahu fikum. Fahakemu bitaharatihi. Dakle, nemaju isti propis vezano za ovo Dakle, da je da je zagnjuriš, da je umočiš i u, u, u, u vodu ili napitak. Nemaju taj propis. Već imaju propis čistoće, da su čiste. Svatate. Dakle, kada upada skakavac u vodu, za njega ne važi ovo, ovaj propis da ga cijelog zagnjuriš u vodu. Jer ovo važi, važi isključivo za mugu. Međutim, važi onaj drugi propis, a to je šta? Da je napita kosto čist. A? I da nemaš, dakle, da, da, dakle, da ne trebaš šta, da prospeš, da prospeš taj napita i već ga izvadiš i baciš ga. La haule vela kuvete ila bila. Nam. I... Uh, وأنه لا تنجس ولا سكتت فيه من أتعمة أو أشربة دكلي إذا نيشس ما سكتت فيه دكلي نيشس إسبرلتي هرانا إلي نبيتك وكوي يبولو وباو dakle, jel, neki od ovih insekata. Nam, bez obzira da li se radilo o malo hrane i pića ili se radilo o puno hrane i, prić, i pića, bare kalahu fikum. Nam. Tajp. Dakle, ovo smo, alhamdulillah, što se tiče e, faida iz hadisa spomenuli. Nakon toga ovdje spominje šejih pa kaže a, e, odgovor zindicima, pa ih naziva zindici. Dakle, oni koji govore ovom hadisu. Jer ima dosta onih koji se, dakle, pripisuju znanju. Bez obzira da li se radilo o širijeskom znanju ili se radilo o ovom e, o modernoj nauci. A? Koji i kako su napadali ovaj hadis i koji su govorili protiv ovog hadisa i koji su također govorili protiv Ebi Hureyre radi Allahanu koji prenosi ovaj hadis subhanallah pa ih on ovdje ka, spominje pa kaže ta'an badu zanadika fi hadel hadis dakle e, napadali su ta'an dakle znači da ga ubodeš ta'an ubosti ga nožom Međutim, u ovom smislu znači da ga napadaš, da ga vrijeđaš, da govoriš protiv njega, protiv njega ružno, ružne stvari. Dakle, neki iz Indijici su govorili dakle, protiv ovog hadisa. Subhanala, čak su govorili protiv Ebi Hureyre radijalahu anhu. Jedan od njih je Mahmud Ebu Zeyja, Ebu Reja, Reja ili Zeyja. El Muhim, dakle ovaj Mahmud Ebu Reja u svojoj knjizi koje je dao ime Edvau ala suneti El Muhamedije. Dakle, svjetlo, a? ili dakle svjetlosni onizraci, edva, dev, ti je svjetlost, uh, na sunnetu Muhammeda, sallallahu alaihi ve selleme. Dakle, šejh Abdurrahman bin Jahja el Muallimi je, dakle, odgovorio ovom čovjeku kojeg bez samo ovdje naziva zindikom, subhanallah. Pa kaže, došlo mi je u ruke knjiga koju je napisao uh, Ebu Reja, dakle, ovaj Mahmud Ebu Reja, uh, pa sam, dakle, pročitao ovu knjigu i razmišljao sam ovome što, pri, što piše i način na koji je, dakle, sakupio uh, dakle, ovaj tekst i video da čovjek napada sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi veseleme pa je odgovor njegovog napadanja i vrijeđanja hadisa ovog hadisa uh, u određenim tačkama pa kaže dakle ovo je i tekako korisno da spomenemo jer ćete čuti sutra neku budalu uh, kada mu spomeneš ovaj hadis, reće, ma kak ja to? Dakle, kategorično, dakle, odmah odbija ovaj hadis, koji je sahih, subhanallah. Ha? I to ukazuje, ukazuje, ovo ovaj jazem bila na, na i tekako krupnu stvar, la haule vela kuvete ila bila. Dakle, kaže ovdje šejh prva stvar, dakle, hadis koji imamo ovdje je od hadisa kojeg je izabrao imam el-Buhari da ga prenese od Allahovog poslanika nama. A šta to znači? Ko je imam al-Buhari? Čovjek koji nijedan hadis nije napisao svoju zbirku, a da prije toga nije uzeo obdes i nije klanio dva rekata, pa je onda napisao taj hadis. Subhanallah. A koliko je drugih hadisa koji kada pogledaš jesu sahih zbog opreznosti Rahimehullah ta'ala nije htio da ih stavi u svoj sahih al-Buhari. Subhanallah. Dakle, osim toga sahih al-Buhari, hadise koje prenosi Buhari, umet se složio Nema nikoga od umeta da je išta rekao. Svi su se složili i nema razilaženja na vjerodosnoj sahihul Buhari, subhanallah. Svatate ovo pare kalaufiku. I onda dođe neko i govori protiv ovog hadisa koji je bez razilaženja, dakle, ispravan. Nam. A onda, to, a onda kaže, a što se tiče ovog hadisa, govori o muhi, nije ga samo prenio Ebu Hureyre od Allahovog poslanika, već ga prenio i Ebu Said al-Hudri i Enes ibn Malik i također, e, dakle, onda toga O, nakon toga, dakle, spominje da imam Ahmed također bilježi, bilježi ove rivajete. La haule vela kuvete ila bila. A zatim kaže, ko je taj koji ima pravo <clears throat> ili ko je taj koji dozvoljava sebi ili, dakle, smije, jel? A? Ili može da dokući samo jedan djelić ili kraj nekog od asaba Allahovog poslanika pa da govori protiv asaba. Svatate? Dajte jednog od ljudi koji je koji, koji je vredan koliko papuča od Ebu Hureyre radijalahu anhu. Pa da on govori protiv Ebu Hureyre subhanallah. A, <clears throat> pa kaže i ne samo to, već da govori o najučevnijem od drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Dakle, onaj koji najbolje, koji je najviše hadisa Allahovog poslanika zapamtio a, i koji je najviše hadisa od Allahovog poslanika nama prenio Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme čak dovio Ebi Hureyri uh, da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari šta? Da mu podari hivz, da mu podari pamćenje. Subhanallah i da ga sačuva zaborava. Subhanallah, dakle čovjek koji je sebe posvijetio hivzu hadisa, niti se posvijetio usjevima, dakle zemljoradnjom, jel? Niti trgovinom. Wa innema lejluhu wa neharuhu yutabja' ma jelfazu bihi nebiju sallallahu alaihi ve selleme minel hikma, već je ca, cijela njegova noć, dakle njegove noći i njegovi dani, dakle njegove noći i njegove dane je potrošio pamćenjem onoga što je rekao Allahov poslanik od mudrosti. Dakle, sav njegov život nije se bavio niti trgovinom Ebu Hureyre, niti samo je slušao Allahov poslanika i pamtio to. I onda dođe ovaj Ebu Reja, Zeja, kako se zove, da nešto progovori protiv Ebu Hureyre radijallahu anhu la haule vela kuvete illa billah subhanallah a nakon toga kaže četvrta stvar jeste dakle ovo što spominje ovaj šejh Abdurrahman bin Jahja a, učenjaci medicine znaju a, ulema tibije ja atarifune bi ennehum lem jehitu bi kulli šejin ilma učenjaci dakle medicine današnji ovi kako se kaže naučnici priznaju da oni ne mogu da dokuće sve sa svojim znanjem. Svatate? Jer samo Allah te barek dala zna sve, zna skriveno i tajno. I oni, sami učenjaci to, dakle, priznaju da oni nisu otkrili ništa. Dakle, ovo sve što je otkriveno je ništa od onoga što oni, što oni ne znaju. Svatate ovo barek lovitu? I sami naučnici to priznaju. I da nisu, dakle, prestali da, da stalno otkrivaju nove stvari Dakle, čovjeku bude interesantno pa kaže kako ovo moglo da mi promakne. Tolike godine je predamnom, nisam mogu ovu stvar da znam. Muha, koja, dakle, ima i milion ljeti. Svatate, stalno su tu. I nikad ne bi palo, supanala na pamet, da krilo jedva ga vidiš golim okom, supanala, da Allah u jednom je stavio uh, bolest, a u drugo lijek. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Supanala. Pa, pa kaže, fe bi eji imanin ينفي أبو ريا وأضرابه أن يكون الله تعالى اطلع اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر ما يصل إليه علم طبيعة بعد kaže pa sa kojim imanom ili pravom dakle ovdje se spominje imanom od, zar ima taj čovjek imana u tom smislu da uh, negira Dakle, on i oni njemu stični, da negira da Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio svome poslaniku da zna nešto od onog što će medicina ili nauka tek daleko kasnije saznati i shvatiti i otkriti, je tako? Kako može to da negira la haule vela kvete? Ila bila. Kaže hada u haliku tabija u mudebiruha huo vadiju šarija. Dakle, onaj koji je stvorio prirodu dakle, koji je stvorio prirodu i muhu i sve što je stvorio, on je taj koji je postavio ovaj šarijat i po njemu imaš da se vladaš. Svatate? Dakle, neko će od naučnika doći da se da zbija šale na račun muslimana. Pa će reći, znate što radi ovi muslimani? Kad upadne muha u sok, a, on, ga, on je zagnjuri prvo prstom, a onda je zari baci. I kaže to hadis Allahovog poslanika. Svatate? Kada to kjafir radi, kjafir se smijava i ono što je a, bitnije i važnije od ovoga. Svatate? Ali čovjek koji se pripisuje islamu, ovaj hadis, odnosno njegov govor protiv ovog hadisa ili ovog šarijetskog propisa je dokaz njegovog kufra ili njegov, dokaz njegovog nifaka. Svatate ovo, barek Allah fikum, la haule vela kuete, illa billa. E, <clears throat> peta stvar kaže, etbete al atiba al hadithun enne fi ehad dženahej dhunab, e, dhubab daen. Dakle, učenjaci današnjice su dokazali i e, dakle dokazali da je u jednoj uh, u jednom od krila muhe lijek, a da u drugome bolest. Fahada, walhamdulillah, uh, wadhul haq. I ovo je uh, hvala Allahu, ili Allahu hvala, jasnoća čega, jasnoća istine. Waman asdaku min Allahi haditha, a ko je uh, istinitijeg govora od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Svatate. Sunet Allahovog poslanika je objava od Allaha, te barek wa ta'ala, ušta nema nimalo sumnjen. La haule vela kuvete ila bila. Hamdulillahi rabbil alamin. Tajp. Imamo vremena, inša Allah, spomenut ćemo još ovaj hadis, a sljedeći put ćemo spomenut, pom, dakle, počet sa drugim poglavljem, inša Allah. Što se tiče ove knjige koju radimo, i spominjemo, dakle, koristi iz ovih, uh, vi imate, dakle, ove hadise u ovoj knjizi. Dakle, ovo je ta knjiga po kojoj mi radimo. Dakle, hadise, ovi hadisi Bulugul Meram, to je ta knjiga. Samo što, dakle, mi ovdje spominjemo komentar, odnosno dodatke od šeha, šeha e, Besama, Rahimehullah Vatala. Nam. 13. hadis. Kaže e, Hafiz Rahimehullah Vatala, prenosi se od Ebi Wakida Elejthija, radi Allahu anhu, da je rekao, rekao Allahu poslanik sa sveme, ma kutija minel behimati, wa hi hajjetun, fa hua mejt. Dakle, sve ono što se odseč, odseče, jel, osjećeš od životinje koja je živa, to je mejta. Dakle, taj dio koji si osekao od žive životinje se smatra mrcinom. Svatate? Dakle, krava, osjećeš joj parče mesa, a? komad mesa osjećeš nožom, dakle, taj komad se smatra strvinom. Svatate ovo bare kalodiku? Smatra se strvinom, smatra se mrtvim, ahređahu Ebu Davud, wa tirmizi, wa hasene, wa lafzun lahu dakle, uh, jačina ovog hadisa jeste da je, da je Hasan. Nam. Dakle, ovo, alhamdulillahi, rabila lemin, jasno. Svatili ste hadis. Dakle, svaka živa životinja od koje se osjeće komad mesa ili neki njen dio, taj dio ima propis mejte. Dakle, ima propis trvine. Svatate ovo, barek Allahom fikom. Tajib. Nam. Nam. Dakle, prva stvar, sve ono dakle, što se od, e, odvoji od životinje, jel, odseče u tom smislu, e, dok je životinja živa, je šta smatra se, smatra se e, zabranjenim i također se smatra nečistim. A? Također se smatra nečistim taj. Fe, fe in kutije min bahimati l'anami u enahviha nečistim Eh, ma baqa hayatiha fahuwa najis haramul akli dakle sve ono što se oseče dakle od stoke i slično tome dakle šta kad kaže slično tome ovdje se misli na nešto što nije stoka ali od životinja koje se jedu poput e, živine e, kako kažu krajni perije jel e, peradi od peradi kaže od peradi živina se u krajini kaže perad e. <laughs> Barek Allah. Drugi, to isto znači skroz nešto drugo. Ha? Pera znači isto svinča. E, subhanallah. Ali nisam znao, evo zavila. Nam. Dakle, ova, dakle, taj dio koji je osjećan od žive životinje je neđis i haram je da se jede taj. A što se tiče emma, لو أبين من سمكة وبقيت حية فما أبين فهو طاهر المباح međutim ako se osjeće dio životinje uh, ovdje spominje ribe a? dakle ogromna riba i osjećeš od nje komad mesa a? Onda, je taj, onda je taj dio šta? halal iako je ona ostala u životu svata to je barek alaofikum dakle ovaj propis ne važi dakle, za, za ribu a? barek alaofikum tajb Zato jer je riba u osnovi eh, i kada umre sama po sebi halal je. Dakle riba se dakle riba, riba je strvina. Ne može da bude strvina. Ne može i kada i kada je kažemo da je strvina opet je halal. Halal je čista. Dakle za nju ne važi propis životinje dakle sa kopna kao što je stoka. Svatate ovo bare kalafiku. Na osnovu toga kaže Šejhul Islam ibn Taymije wa hada sečeš komatu na sve opet ugin pa i da li je čisto i ono drugo. Naravno, e. Eh treba imati stalno. <laughs> kaže šehu l'islamim tajmije u hadha mutefekun alejhi bejne lulema dakle ova stvar na ovom se se složili učenjaci nema raziloženja dakle kod, kod ovoga bare kalau fikum treća stvar a, <clears throat> dakle maju sethna min dhalik dakle iznimka mimo ovog a, bilo koji dio rekosmo od životinje koja je živa bilo koji dio koji se, kada se osjeće ili od nje spadne, ili se slomi, taj se dio smatra nečistim i haram da se jede. Bez obzira o čemu se, o čemu se radilo. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Pa kaže, iznimka iz ovoga jeste misk, koji se, dakle, osjeće ili se skine sa, sa gazele, dakle, ima jedna vrsta gazele, a? koja, dakle, to je vrsta bolesti jasnen, dobije neku, neku kvrgu na tijelu a, koja se napuni krvlju. A, I ona, dakle, kada trči kroz ono e, žbunje i tako dalje, to se zakači i otkine se i otpadne sa nje. A? Iako znamo da je to se napunilo krvi, da se stvorilo od krvi i da je dio, dakle, njenog tijela, ta stvar ne ulazi, dakle, ovo i ostaje šta? Čista. Nije prljava bez, dakle, razilaženja jer je Allah, poslije se nam je koristio ovu vrstu miska. I kada se kaže misk, a? mošus, onda se misli na ovu vrstu mirisa. Jer je to najkvalitetnija vrsta miska koja postoji. A evo, shvatate ovo pare kalofikum. Dakle, od gazele porastaje dakle, ta kvrga koja se napuni krvlju a? i ona je crna. A? I onda, dakle, kada, kada to, on to so, sasuši i spadne sa nje. Jel tako? I kada se to otvori, dakle, u njoj je na, taj najljepši misk. O, iako je on u tvrdom, a, e, kako se kaže to? Stanju tvrdom stanju, dakle nije u tečnom stanju, međutim čvrstom stanju barakolafiku, međutim kasnije se to prerađuje i od toga je najbolji i najkvalitetniji miris koji postoji, najkvalitetniji parfem koji postoji. Dakle, ova vrsta dijela, dakle, koje spadne sa životinje koja je šta? Koja je živa? Ili se osjeća, rekao smo, dakle, ne ulazi ovo i ona je i ona je čista, subhanallah. Fehije tahira bi sunnati vol iđma. I ona je, dakle, čista po sunnetu, dakle dokazu i sunneta Allahovog poslanika i iđma'a. Također spominje, dakle, e, da se iz ovog izuzima životinja koja, dakle, koja je u osnovi pitoma životinja, poput deva, koja podivlja, koja postane divlja. A? Također se i ona izuzima iz ovoga. Nam, la haule vela kuvete illa billa. Ako čovjek nije u stanju da je zakolje, dakle, na, na ispravan način. Svatate, ako nije u stanju da je zakolje na ispravan način. I ovdje spominje, dakle, još jednu vrstu e, tarida, dakle, tarida jeste životinja koju su, dakle, divljač, koju su lovili dvojice ili više ljudi. A? I kada su došli, pred njima je bila životinja. Onda su, dakle, oni počeli da je komadaju, dakle, noževim ili sabljama, ko, koliko, ko, šta koliko stigne. Dakle, i također se, dakle, ova vrsta a, e, izuzima iz ovog opšto, opšteg pravila koje smo spomenuli u hadisu. Onda ovdje spominje dakle, vrstu e, gazalul misk, dakle spominje ovu vrstu gazele iz koje se e, uzima, jel? Uzima ovaj misk pa kaže, dakle to je neka vrsta gazele koja je šta? Crne boje. Ima dakle dva roga koji su, koji su bijeli, jel? Duge i bijele rogove ima. E, tefrizu gudda minhu fi surretihi demen. Aha, dakle na, na mjestu e, kako se kaže to, na mestu pupka, a, se dakle stvori, dakle stvori se ta neka, jel, kako se to kaže? A? Čir, čir. Nešto poput toga, ne, ne, jeste tako nešto, koje se, šta, koje se napuni krvlju, a nakon određenog vremena se šta, e, sasuši, nam. Čak i ovo je jedna vrsta, dakle, ubraja se u vrste, dakle, vrste bolesti kod ove, kod ove životinje. Međutim, kada, kada to sazri, jel, kada, onda sakata džilduhu ledi huve, uh, vi'a'u. Nakon toga, dakle, spadne ta koža u kojoj se nalazilo, dakle, nalazi ta, ta vrsta, jel, te bolesti ili te, te gutelj, kako se to kaže, jel, nam. Fe je kunu minhu ahsanu otur. I od toga se pravi najbolji i najkvalitetni miris. Dakle, on ovo spominje, dakle, iz... Uh, Eh, Mausua al-Arabije. Dakle, Mausua al-Arabije ti je, dakle, uh, kako bi se to prevelo? Enciklopedija arapskog jezika. A? Dakle, svaka riječ, šta je njena korijen u arapskom jeziku, a onda njene izvodnice i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada spominjemo u uh, enciklopediji arapskoj, ovaj misk ili ovu vrstu jel gazele spominju ovo što smo što smo spomenuli mi alhamdulillah rabbil alamin taj ćemo da stanemo ovdje inša Allah htjela. Hajde inša Allah, spomenut ćemo bizni lah htjela eh, sljedeći put, jel? 14. hadis. O zabrani napitka iz posude od zlata ili od srebra. A? Dakle, zabrana dakle, pijenja iz posuda koje su od zlata ili od srebra su panama. Primjer, imaš čašu od zlata ili od srebra i naspeti neko unutra vode ili sok, a? da li je taj sok haram ili je halam. Sve dok je u čaši, zabranjeno je da ga piješ. Svatate evo, bare kalafiku. Međutim, ako ga naspeš u drugu čašu, u drugu posudu, onda je dozvoljeno. Jer ono što je vrsta, dakle razlog zabranjenosti jeste da je čaša od zlata i nije ti dozvoljeno da piješ iz posude koja je zlatna. A? Dakle, sam sok po sebi ne postaje prljav, niti postaje haram, ali pijenje tog soka iz takve posude je zabranjeno. Dakle, ovdje se... Ko, dakle, ovdje se misli na korištenje. Misli se na korištenje zlatne ili srebrne čaše. Svatate ovo bareka na ovdje. I srebrne i zlatne. Neko će reći šta je razlog, što je to zabranjeno. Zlato ne škodi, srebro ne škodi. Ne, ne, ne, ne nemamo, nemamo, ovaj, nemamo dokaz da škodi. Nema, ne postoji nikakav dokaz. A? Allah je zabranio, bez obzira o čemu se radi. Znaš, Allah zabranio da piješ iz takve čaše i ne smiješ da piješ iz takve čaše, halas. I to je dovoljno. I ne moraš da znaš apsolutno razlog zašto ti je Allah zabranio. Zar treba da znaš? Ne treba da znaš. Allah ti je naredio da to radiš i onda moraš da postupiš onako kako ti je naređeno.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 ورأى الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji kreni stazom pravovjernih. Kreni put من أراضي أمتي سارت له Kreni putem vjernika. فارسا عافى القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما www.altak.com Soba put vjernika. لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. ألم ألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. فاسمع مقالي za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, رحل الهزاب Prostovanje uživo Širok izbor audio predavanja Dajlija Sa naše govorno područje Kao i upoznavalaca Problematike s kojom se naš Ume danas susreće Istinski naslednici Vjerovjesnika Koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih minbera. حل العزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة Posjetite nas na www.auto.com Soba Put Vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal Kutubhana video i audio downloaden arhive Kur'an i tefsir Akida Fik zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga zato nas posjetite www.pautal.com soba u vjernik ono što Allah hoće, Allah hoće, i ono što Allah hoće, a neće biti ono, neće biti ono, neće ono što Allah hoće, a neće biti ono što ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete, a neće biti ono što vi hoćete. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هلنا الكون www.pautal.com Soba put werden.